ngono ae jangger mari kae tadi rek. Kok tabu sanggeran nang aku mancal kon ngono ta. Kok ngatasi culat juli ayo. Dungakno. <clears throat> Torean kelontongan kerikil anak ewatu. Kelepean keloyongan sing dipikir cacak wis duwe butuh. yuk mulai nang gunung cari Tak paling wae Aman lemu Ojo kecang பேர pun nek gak nurut lentik no jarang apa penting kan isine. Isine ya beton. Tapi ya mbakno nyambut gawe ngene ae iso ngekno omah bojo. <laughs> Ade omahku tak bangun omah gedong. Ade ngarepe pinggir embong. Ngadepe ngarep ngulon. <laughs> Ngarep tak gantungi gong. Sing nabu irung-irung ya butuh terong. Tapi tepat aku bangun oma iki biar iku acara oma perkampungan biasa. Bareng aku bangun oma saiki di Jembarno ing bumi. Saiki termasuk kelas jalan Kelas 1A. termasuk termasuk nomor 1. Tapi mau nyambut gawe sembarang iku panjenengan teko rezeki. Ono paribasan nyambut gawe direwangi hutan kaudanan panas kepanasan Tak mengenal apa ya? Ah, tak mengenal susah. Lho ya ya wis ngono sik durung oleh penggawean durung oleh rezeki ya ono. Tapi kenyataane kancah aku nyambut gawe sak kedah sak kere iso nyukupi syarat hidup rumah tangga. Kenyataane koncoku cak misdi nyambut gawe durung ono sak wulan del tuku TV. Terus koncoku cak kalib iku nyambut gawe durung ono rong wulan pedel tuku sepeda motor. Sama si koncoku dhewe iki. Koncoku sing arane kocok iku. Nyambut gawe durung ana sak minggu, del sabuke pedot. Akan mung pitoa. Yes, kama itu menyambut gawe ana sing ngene, ana sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok arep-arep konco aja. mesti arep arep kanca ae. Tak tau nang arep arep pacar. Sing penting apel. Kaya arek enom ae apel. Mbuh dudu wis loro ae ati apel. Dah sai. Ya panas-panas rono kancane. Oh, gede kok suarane. Tinggal nang ana aku di bedo iki. Pak, bagi tindak pun tiba. Kula to. Nggih. Badhe arisan. Don? Arisan. Arisa. Nggih. Arisan apa? Panci napa? <laughs> arisan duit kok arisan oh, duit. Apa? Asal nomor pinten sampean? Ah, nggih, suka orang ngerti kok. Oh, dari ngerti. Sampean kok ten mriki to? Nggih, ngrekamen iki. <laughs> Omong ditakoni kok malah nyauri iki warna-warna lho. Nggih, wong warna-warna kuwi kata warnane. <laughs> Nek kula seneng kok ketemu kali sampean. Seneng. Nggih. Asih. Wong kok oleh jemenak ne. Kula jemenak akeh nggih. Dasar wong iki. Ganteng. Sing <laughs> ganteng ini ku dereng kantenan. Dereng kantenan. Tapi ini foto ini ganteng, ya. <laughs> Toto manis. Manis, ya? Manis. Enggak, enggak akan gula. Ya, mbak, tengah-tengah, tak kesekit sedep. Sedep. ke campur bumbu. <laughs> dhuwur kira ra dhuwur, endek ora tendek. Nek diwurke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndek Nggih, nggih, <laughs> bener. Nggih. Nek diwurke wong sing cendhek ora ketok nek dhuwur. Nggih, saya jebul kepala. <laughs> Wong oleh gagah. Gagah wis eno. Plengah-plengah kaya pedet. Arep benar, Rek. <laughs> Burine wae pedet. Makane aku bringi tingi-tingi kayaknya. Apa sih tenarane, Mbak? Nami kula. Nggih. Ani. Ani. Nggih. Lah sampean dinten? Kula. Nggih. Kita men gunani. Am <laughs> oh, boten kok gunani. Kok ora kok gunani ora ning boten. Nggih, bailok. Nggih. Sinten? Kula Sokran. Oh, Mas Songran. Kan lekaran ya. Bangsa kan kok songkran. Masukran, nggih, masukran. Jangan tenan kok. Eh sampean niku bagus tenan. Nah, di lemane. <laughs> Dilem terus kuburi ning geblak. Lah tak estu, rambuté brintik. Brintik asli kan. Nggih. Nek wong-wong sing rambuté lurus, nggih, rambuté ora brintik iki do nyangkap salon. Nggih. Rambuté njur dikel ben brintik. Dikritingaken, Mbak. Nggih. Merki lak. Lah kuwi lak ya tandha nek rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambuté brintik, nggih to. Sampai dikritik. Nggih, enten paribasané. Nggih. Kecik isi sawo. Terus, terus. Iki sing <laughs> Aku tau kecik sini tau. Nek kece isi tau gak apa-apa. Nek gak becik aja rene lho. Itu sekaru. Nek kecik sini tau enggak. Tapi sawo niku enak lho, sawo niku lak legi. Legi bener nggih. Buah niku klebu buah. Waduh, buah-buahan pancen ning Kece isi sawo. Sawo nggih. Rambut rintik kaya gendruwo. <laughs> gak nyono sing garing. Sangkane wak bedhe ku Bang. Nek kondurku ku nanti oleh kaca pas mal. Pas meneh duwe anake. Pada hari Senin. Nggih. Pas Senin. Senin apa? Nggih, gonceng nggih. Sing gonceng kita. Kula gonceng sampean. Nggih lumrah iki ya wong wedok ki gonceng ngoten. Lho mboten beto sepeda. Men beto? Wis mlaku wae. Mlaku nggih. Nggih. Padang bulan. Nah, iki padang bulan apa? Niki lampu. Niki lampu iki. Masih padang bulan di boten ketok, Pak, kok ketok niki. Ning mboten apa-apa nggih mlaku bareng. Mungkin gak izin oh, bareng kula. Ah, tidak ada bojo ya. Ya <laughs> delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to. Ketara nek ade bojo ya. <laughs> Lah sampean. <laughs> Apa aleman kaya ngono. Nggih kula ning ngalem kok. Tidak ada bojo. Kok kok mesti iki. Wong niku. omong niku mboten saged sak kersi sing banter mawon. Banter kok kok kok nggih. Mboten apa-apa. Kan mboten kakak bojo ta. Sama ini Talem Kalem ke kalemen banter ke banter Udah ke jani ngatuh si bujan Oh gitu Tapi Kodol Ayo pun kondo-kondo wong Kondo-kondo wong mungkin konangan Nek konangan Tunggu batin apa apa Bujan Engkau ndak enak sih ngesiri ya tentang Batin Udah batin kusir kok Mukulnya <laughs> nyambut gawe mboten dokah. Mboten dokah. Mboten. Eh temawon sampean panjenengan turun kali kula. Kuwi di napa kula turu iki. Sesu? Nggih, kesang eh, ini tujuan pelasan. Nggih. Tahun rebuan. Sampeyan delok kabeh. Sampeyan pilih, Bu. Milih-milih. Nggih, sampeyan. Mang tukokke. Nun? Mang tukokke. Milih tok. Kok milih tok ya akeh. Nggih sampean pilih tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Oh. Sampeyan ngerti dom bundel. <laughs> Peniti. Dom bundel niku nggih kerja mi sampean niku nopo. <laughs> Kaitane dom bundel. Susila di kalung. Oh, Kalung sampean niki sampean coplok mawon. Cilien. Oh, kecilien nggih. Cilien niku sak monten. Sampeyan coplok gawaken kula. Lodole. Lho. <laughs> Tak kira-kira nek arep ditukokke sing luwih gedhe. Ha ah, nggih, lodol kula urupaken sing gedhe. Oh, Tapi ini oleh Arisan. <laughs> Arisan duit sampai ini medah kok buka sampai. Apa duit kula? Ini sedangnya lah ayam yang nukok ke. Aduh ngalung ya, Rek. <laughs> Ketok-ketok ngalung ini. Ngantuk. Kajeng ya, Rek. <laughs> Wadeng ya, Tiku. Wah. Ini lho, Pak. Pak. Ngelebok. Ngelebok. Ngono kawiamu. Wah, to pedhok cakil. Iya. Napa, Pak? Enggak tahu mangan. Nate Pak mau mangan kok mboten nate. Eh, nek wong iso arep arsa mbok glembuk. Karo sakmene kecilien. Adine kula kecil. Arep gecekno terus kok dol kok pangan. Kok kok tumbas aku mari. Tumbas kece apamu. Niki kok. Apamu. Apamu. Wodo bebetu karo. iki lho aku mau dikubur. Bapak kowe yo ngadeni. Nanti lihat Primisan, primisan pada anak sapa? Aku nang iki bojoku iki. Lho bojoku sapa? Wah, jo ngawur. Lho, lho lho apa? Tak ana anak. Tak sanggup contohan kok lho. Tak kena anak. Anak. Lah kok tuane nemen? Titen lho. Nggih, nggih. Kena apa si lanang tuwa kok sing edok? Nah, iki nom. Nggih. Si lanang Oh, sudah. Yo, montor papat. Montor papat nggih, Mbak. Papat montor. Sing ndi Pak? Montor ndi Pak? Saumbah bendina. <laughs> Loh, bagianmu Mbak montor. Ini papat ae montor gagal. Yo, ya tapi apa papat? Yo, yo, yo. Lu papat ndi ngeten pun ngeten ta. Yo. Hmm. Oh, dadi direkam nggih montor ketok. Yo, tuwe ku wis tak dicuci. Oh, nggih, nggih. Nggih, iki bojo sampean. Nggih, Pak. Seru, Pak. Nggih, nek bojo sampean disebutin sing kata. Ayo, Roh. Oh, wis ora. Semratan. Aku mau jane ya wis kondo lho, Pak. Ning aku dijarak e karo ki. Nggih. Jane pun kondo ya ada Kowe dijarak karo hmm. iki. Wis nyapa kok kok manggo ning kene. Lah kok teh. Nek gak gelem lak nyeng. <laughs> <laughs> aku yang mesake Pak timbang ranek kancane tak kancani. Oh iya, Dok. Mboten oh, napa-napa kok. Tamu kok ragen ana pisan. <laughs> Nggih, mangan diladen. Apa aku gak apa. Ngombe diladen mboten napa-napa, Mbak. Nggih. Aki. Kusa mah. Kusa no anak ping sukses dulu kowe. <laughs> Kok ngono kok terus ngancam ku yo. Warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Kapan nek kapan Aku ya ini kelu ngantem wong ya ini. Tapi ngantem nggih mboten loro, Pak. Karena ini kebujuk sampean nggih, sampean suka ditulisan. Wis duwe bojo. Oh, iki kaya peneng. Ben ah, melek ya. Boten ngoten lha kok boten sempat enggak ada bojo. Kowe kapan piye? Nek tak keluar takon ngeten. Sampun ndek gak. Aku kata kok kowe. Iya, takon. Ditakoni ngene, Pak. Lah sampean niku napa mpun ndek bojo? Eh, lah delok ae ketara nggih ketaran. ngene ngono, Pak. Mergo kuwi pucet kucing ndek bojo. <laughs> Pucet kok pucet iki pucet. Niki ya ten jero mboten ero. Kok ora wis ya. Lah mboten ero pucet, pucet gawe mboten ero. Lah iki cene nang ah, pucet iki bojo. Oh ngoten nggih. Sing ora kok, Pak. Malah dikira aku kirung di bojo. Ah ngoten. Dikira mboten ada bojo. Lah sini kene ngira. Nggih kula sing ngira. Iku ada bojo. Ora sak. Ora paham kok nyawang wong. Ngira ta kok. Ngira kok. Dikira. Ngira. Yayat Nero. Niro. Oh, Niro. Niro. Niro. Tak suka Nero. Niro, Niro. Tak. Tujuan apa nak nopo? Ya kok tujuan. Aku ki golek bojoku. Lah kok sampe dolek minggat ta? Ah? Ora oh, minggat. Lah blojo. Pasar suwe arep arisan kok ora mulai-mulai. Kok begal ya? <laughs> Aku lho mboten bajak kok ngerti. Kemoro rambutmu iki. Ha <laughs> iki, iki iki anu, Jok. Piye Angger rambut ngajek nyat aku rambut iki. <laughs> aku? Si mlaku niku wonge, Pak. Oh, cucuk rambut e boten. Iki bojo sampean temen. Heeh. Nggih, oke sik pinggir lho, Kak. kok iki takon. Ayo. Bojo sampean. Sik dadi. Dilangke ge mboten napa kan dadiaken pun nanti pegatan, Pak. Tapi sepisan dadi selawase. Ora aku arep megat iki ora ora tekan atiku. Oh, Iku potongan iki sing ayu lho, telek lanangan, Pak. Ya <laughs> emang megat iki. E. Iya oh, Pak. Sorry, sorry, Pak, sorry. <laughs> Kelek lanangan. iki. Ha iya, tegese iki ora ora. Lah iya, lah iya, tak tabuk ngene lah iya. Oh nyatane ya ngono Pak. Ah, ah, Wis senajan elek, Mbak, kono iku darani bojo. Nggih. Sampeyan kudu nurut. Kenekan kaya penasihat. Ha, sampeyan kudu kaya penasihat. Nggih. Lha iki penasihat. Nerakan. Gak jadi, ayo balik aja. Ayo mari. Sito okay, to Pak iki. Sito. Yo anu kana Pak Dewa arep amar. Kok arisan. Ayo balik aku sih. Kok ngerti kok. Kok melu arep balik. Nang melek karo Bapak iki kan. bojone. Ayo, ayo. Ayo bahaya ya? Oh, yo yo. Ibu, iki nyeluk ibu rumah. Hmm. Yo. Mami, mami. Iyo lah yo. tolong. Cukup oh, berat yo. Yo ibu. Yo ibu, pantes. Sing aku saiki wis ada Surabaya nyeluk iki bapak. Hmm. Nek nyeluk iki mak. Oh, tapi bengah. Mak. Wah, Anak buah. Ibu apa apa? Ibu. Saya kira Romo kan. Eh? Romo. Tahu dia nang alang kolak tahu diobong ni. Eh? Saya oh, kayak wayang bong. Oh iya. Itu. Pak ini bapak anda. Kan mesti saya ambil bapak. Eh? Pak ini kau siapa pak? Kau kamu kurang ajar gitu. <laughs> Nah, ibumu di darat. Penerus Wes. Coker. Heeh. Coker eh. ya. Kok soker sokra. Kok oh, pinter sing wedok iki sing lanang. Coker. Apa kamu jenenge sapa? Iki Santolowo. Lah tak kurang jeneng kok jeneng. Oke, mungkin riwayat. Timbangane Santolowo lah mari Santo Codot. Kaget ya golek ini mangan sawu kae ngawur. Timbang ngomong apa? Ini lho kandhani. Ibu iki Makmu ya. Makmu ku mangkesasar kok. Ibu kok ibu-ibu <laughs> ke pasar. Tak tolong ngono lho. Iya. Nah iku mang nang pasar jan melu arisan. Terus mbok pelanggan yo timi mang mumet ae nang ngene kene. Ora lah, talinge digrengit. Alung iki arep jaluk di arep gedekke. Wis ben cilik ora ba ora apa-apa. Lah kok aja ora bali kalung. Lah iya masih gedhong sepuan nanti kok apano. Eh, aja kudu kok ora. Oh, meneng wae iki sini. Kan ora ta, Pak? Kok iki ora sepuan? Apa? Semprot. Bapak itu. Lama jeng tak gedekno, lan tuh bakal isinen. Wong oh, gedekno piro? <laughs> Kok gak guyon-guyon lho, aku yo guyon. Aku krungu Pak Rumian hmm. penek karo Bu Mang. Heeh. Hmm. Kok ngelamar ya? Iya. Iku cacak wis kok taruh apa Wis, repot lho cacake. Kapan nari? Kapan sih nari? Kapan sih ayo ngomong apa? Apa sih ngomong? Aku ki Ngopo aku ki? Lho Wong rumah tangga iki wis Lah iya. kapan ana sampean Cacaknya kartolo negara sampai tari terang-terangan. Hmm. Ini purun, buatan purun ngelakoni. Sopo kok sampai ngelakoni. Hmm. Sampai yang tadi ngelakoni. Hmm. Ini, sampai. Hmm. Sampai nyerabi. Lecan desa itu. Kenceng takoni. Kan gak ngomel sih kan. Lu gak ngomel di loyang. Bisa dibayar Bengong lah dibayar dengan Cacakmu ki urung ditari. Jarene bapakmu wis sapa? Enggak manut aku to. Kaya ngono kuwi nek dikandani. Ah piye? Kok dano arek ditari C. Hmm. Yo lek gelem lek gak gelem kok susah. Lah iki tak usaha aku. Oh, anak kudu nurut wong tuwa. Wong tuwa. Nurut sapa lek gak nurut? Lah, ati cacak nurut C kok. kok. Pamana gak mungkin to. Ya ya ya nangis banget tenan nangis sikut Tapi bapak harus bisa mengatasi. kalau ada apa-apa saya. Hmm, oke. Justru. Hmm. Apa hmm. lagi Bapak tahu tahu ja. Tam tawat. Ya, dan apa ya, dari jalan. Kok sampean budak ngawar mbek Ibu punya lo. Tak bantu kunjung teko. Kowe nggo omah. Ya, ya. Kowe sampean tumut Bapak. Lah, Hari kan itu barat pun di sini. Wah, ini belas belas saja. Bayar cewek. Ya, ya, ya. Malah bokpek. Jadi lo, buat dokter pak, buat dokter pak, ya. Ya. Tahu numpak dokter di selentik. Eh, numpak ngarepe kuisi. Oh iya, numpake keliru. Hah? numpak keliru numpak ya nunggu nih buru dijarang lah numpak rendi buru nunggu ngarep aku numpak numpak dokar itu isi deh loh ngawur lagi ngarep pula dija ida kan nih aku numpak nunggu ini sing terjarang ya ngarep buku pingin ya apa? numpak dukur kan nih <laughs> dukur ya e? iya tengah tekan di eh tengah tekan di kalau aku nggak apa ngitung ngitung wah kan berduk kan kan dia apa nyoba suara <laughs> mari lora mari lora baru ngitung belas loh sih iya saya tahu dong setengah tahun e. tapi yo aku apa ngerasanya awak wah suara ni sokan masih tua ingin ane iya ingin ane bebek telu mati kape untuk buri masa kon kau mana jalak. kon lapor kau kau lapor tapi bebek mati dan tapi betin ingin ane apa mana caca iklim kawin terus siapa pengertamu kau nyumbang apa aku ya nyumbang sana ni lo sama belok tu ya aku iya kok kon kau dulu sing kawin Ya, ya. Satu kok becak kon. Satu kok ngono lho. Iku iku duwe sapa? Eh, duwe sapa? Duwe Ibu warisan mana? Kok kono nate nukono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing ngono. <laughs> Oh, kan ya ya nyumbang opo sing ngono. pikiran sak dhewe. Iki anu cacakmu senengane opo ngono? Lah kuwi seniman, lek cacake gak gak sepiro. Cacake lek senengane lek nguyu rek. Oh iya di sumbang anu. Apa? Sepeda pancal udah ngeluyur terus. Saya ngeluyur terus. Iya. <laughs> Lah kamu mandek-mandek Nah, ae wae. Dadi sumbangan opo? Tak tak atur karo bapak. Kan kok aku matur karo bapak. Waduh kok ngomong matur wis opo matur. Kok kelinci. Lah iku wong tuwa. Ngomong melu. Oh, oh ngomong ngablak ya. Ngablak. Ngomong karo bapak. ngomong be bapak, tak mau lek kon nyumbang. Iya, nanggapi nanggap apa sih? Sembarang apa? Lek aku njaluk pendapat karo konco. Sang ya apa pamane bal-balan? Ah, neka, bener neka. Wajah iya lah. Dada iya? Mata kan diipi iya. Cera. <laughs> Aki ngomong apa sih? Tadi <laughs> apa? Apa? Semoga bal-balan ya. Apa? Bal-balan ini aku kudungring kesih kan. Piring jengkir kudungring kesih. Ini apa lapangan kok? Oh lapangan. Lapangan dikira kesing paling jembar. Sampai sehari. Wah kurang jembar. Ya kok? Anu? Iku? Juanda. Juanda. Eh? Juanda. <laughs> lapangan juanda itu lapangan yang terbulu loh. Kok soalnya kita bal-balan? Saya enak ya. sepisan ngetan wis ambyuk kabeh mergo ambyuk ketiban kapal terbang kono iku. Kok <laughs> oh, anu gak masuk akal karena ndu kono. Oh, okol-okol ya. Heh, okol. Musuhe. Harjer. Wah, kono musuh ya. Dadi wong padha wong. Nah, ya okol ya. Iya, sing gak tau wayang golek aku seneng. Lek kok golek kecut. Nek <laughs> ayo golek gak. Kene kenapa paling ora golek buah Kok ngomong wong glambyar iki kan. Iya, wayang ya. Ya gampang wis. Kok gampang-gampang tok ayo. Aku sing golek wayang. Kabuan tok aku, wayang tok aku, tapi tok aku. Tapi jek wayang sing blebekan iku guntinge angel kan. Kula ae terus dadi. Enggak wis, ayo golek ya. Hmm. Aku sing golek wayang. Wayang tok aku wis. Iya, terus tak karo tok aku gamelan tok aku. Waduh, iya terus. Duwe kon. <laughs> aku sing ngekekno. Lah bojomu dikadekno siapa? <laughs> Kakak payung kelemen. Ngomong gak karu-karuan. Wis ngene dongak nonggo cacak gelem. Lah bapak diterima lho. tapi bapak lak Bapakmu gak nari gak gelem. Kon wajib. Aku gak senari wong selendang ilang ini. Kau <laughs> ini tari tarian kau ini. Kau nari cek di? Eh, cacakmu. Nah, aku nari cacak gak mungkin orang bapak gak ngatasi lah. Aku mana yang hmm. ngental loh. Eh, cacakmu ya gak menari waduh. Cacak itu gak karuan. Gak kurang tenaga nih kan. Kata orang Kok akan tenaga nih? Iku jadi wong bian kok lah. Iya orang bian. Wale kok gak karuan tenaga. tenagane. Tenagane opo piye kowe? Iya. Kok gak ana tenagane mbok ndrok-ndrok kok. Iya. Rai longgo. Kok larane pedote cedot kok. Lah iya. Ustare lak cedot iki. Aku rasane oh, iku tunggu yo opo iku. Opo kok blakakan. <laughs> Cacak iki senengane ngluyu rae. Wis kene bapak kadung diterima, lah terus caca, tapi mesti gelem. Wis aku sing ngomong. Masuk bodho bapak. Cacak oh. bener nggih. Wis aku sing ngomong wis. Temen ya. Iya kon gak sanggup bapakmu gak sanggup aku sing ngomong. Gak apa aku. Wis apa wis? Kono pertentangan mbak aku ya apa sih? Antem lho. <laughs> Blakra. Wis aku sing ngomongi, tapi bapak ndek sembarangan wong. Lah atasi anak gak ngatasi isin. izin bapak ku tahu dadi jagoan ngono. Tahu nek cempe bareng. <laughs> ya lah cempe ae lah pirawi ini. Kon cempe cili. <laughs> Oh, lo cempe cili tekan gak mati. Ya aku tahu ngantem gak mati. Wajah sama negeri? Tak antem mati. Mari kok antem terus mati. Wajahnya mati jadi saya tak antem. Iku ngono jenenge nyelawat. mau rek lek aku masih lelek oh nyecep lan bapak tahu bapak tak cecep wader Itu kenapa? Lu enggak ilmu kan abot kan. Apa? Tahu tak coba yo. Malam kemis tak coba. Wah, esuk tak. Sik tetep sikute ta? Enggak. Ya ilmu ono arek cilik tak belesne lho tak gedrukno lemah macet setengah meter kan kok gedruk ono lemah tak lumpur eh lumpur tak salah ta lumpur <laughs> nek kon ati nyecepelmu ngono iya aku tak dicocok lho oh kon duelmu ta eh kon duelmu apa duelmu kok ngerti gitu oh iya sale kon keranjang lho dianggap kerane banyu kon iki ngono lho. Yo. <laughs> Wis dhewe-dhewe Iya, iya, rasa ya seneng apa aku iku. Lek gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak ndek anak ya uripe kopar kapiran. Masih donyane numpuk omahe gedhe gak ndek anak ngrepot. Lho bareng ndek anak situk gak do nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Rasaku anak lanang wedok padha ae rasaku. Nek nek diatur enak. Wong anak wedok dapurane koyo ngene. Eh, cus, cus. kok niru makne gak ngene arek iki nek niru makne ngono mesti pinter masak yo pinter bae jajan ya pinter bikin kuwe yo bisa mesti ini eh sis eh hmm tekan ndi kene murah kon eh yo apa sih nek nemene kon mung arek dewo <laughs> kon mung arek brewo ah kon mung arek wedok apa ana wedok nah para wedok kok murah Jenengane bala iwak e. penghasilan. Oh, penghasilan. Iya. Eh, mari ngurak nek aku ya. Atau kok dukun loro ate di patras sate. Oh, gak mau kro ngono to. Yo apa karo. Ngono iku, ngono iku ditoro ta. Wong tuwa nuturi ngono. Lu kebacut, murah iki wong lanang. Ngono lho. Dapat kaya oleh ah? Oh, ya oleh gak pantas gak umum. Wah, aku yo pintar bendung. Oh, pintar bendung. Iya. Bendung pekoro aku ning. opo kok niku menyanyi tau foto pisan ngono nah mangane sekolah yo gak di sekolahno terus lho kok di sekolahno gablek ngono kon sangu negak sangu, wake gak gelem sekolah gak nutuk, motel aja sekolah buku larang saiki ngono jarane gede lu kok goblok juga tak lo Mas gak sekolah, pinter ngatur rumah tangga gak apa-apa, nak masak sing enak Mangan, udah enak Duit siapa yang gimana nak? Iya, duit siapa ya Bangun sing darani masak kudu pinter, ngecacan pinter. Makmu pinter pian. Pinter apa, Pak? Ya pinter masak pian. Masak apa? Masak apa? Masak masak apa ya masak tanganan ada nopo niku. Jalmo jalung ket biyen ngene masak enak-enak, Pak. masih jangan-jangan asem. Nek nek dirasakno. Nah, hmm. Nek jangan asem ya kecut iku, Pak. Lah kecut apa kono aseme ngawur ae kon niku. Nek ngene enak ya apa jangan asem ae. Lah isane setur kayak balung-balungan lho. Balung apa? Balung omah. ngawur ah, ae. Ah. Ha ah, masuk bare kopi apa? Cek mangkang iwak. Ngono mangkangen iwak ngono. Diapakno iki, Mbok? Buakan ngono iwak iki. Iwak <laughs> diapakno ya dipantang ya diki. Bulan Sopo eh. Oh, ngono. Monggo-monggo. Wah, sing ngono Mas. Loh, kok sampeyan pernah iki lho? Lah, Sampai Sinten. Eh, Sinten. simpen. Kula. Nge. Kula bojone niki. Oh, niku bojone sampai. Nge. Lho, kaya dompet. <laughs> <laughs> dompet. Mboten wonten lambene lah apik nyang. Pun pun sangu. Pak. Lho niki omah kula kok. Lho, omah kula. Oh, kok kita sing nunggu sampean iki. Oh. Iya nek santai tadi. Nek ngomong nggih sampe melek. Kuwi bocah. Eh, nek ngomong pun merem ngoten. Mergo niku wae teng ajeng kok wonten tulisan awas. Kok potongane besok ah. <laughs> Ya, duka Pak. Oh, duka duka. Ngomong kok dite. Nggih, karo makulo sampean. Nek omah ngeten niku makulo omah gedong tingkat niku kula enten mriku. Eh, paribasan kula pengguni utawa mboten semer sampean. Wong ngoten niku kula mungul ngoten sampean sere. Oh, mboten sere, mboten cocok. Oh, syukur, syukur. Oh, syukur patuh. Dadi pun wong kaya dompet. Oh, lha Ya. Timbal baliknya pak Oh, timbal balik. Ya, ayo kan, ya. Jangan pak Ya, ngomong doa aku, Dok. Ini Pak Basman. Niko wau teng ajeng teng regol wau nggih. Kancane kancane kancane. Wo opo sampe aku eh nang iku lho. Nggih, gapura ngarep. Gapura. Ana apa, Nduk? Kok enten lho kok Nduk? Iya cok kok kowe wedo kok. Jenenge Nduk ta jenenge Nduk mboten. Pancen wedo Nduk lho. Oh, Nduk. Sebut iki cok ndi? Anu, niko malah nonton tulisane. Nggih, nggih. Awas ada anjing galak. Oh, sama, sama kuasu. <laughs> Boten. Nah iki hajar lho, Oma oh, sebelah niku. Oh, sebelah. Oh, sebelah. Ah, Andene tulisane kok nang kono mau. Nunut, nunut. Oh, <laughs> nunut sing kono tulisane. Mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ra enak. Kulo sing cukup ngono. Tenu ora cukup, Nduk, kuwi ngawur ae. Watuk. Oh, watuk. Watu wa grung grung grung. Lah salah. Ini lanang potongan kok iwak sili. lah dhewe api aku iki kok asili iki ben tau dari cari skoci wae anu kumat to kan wis sewu mate mate kok mesti kada ngene bare telah sampuran kon iki kok jam 4 sore napa niku kok nuwun sewu mesti kada sewu yang di sana mesti kada kupingi sae lho aku kecil goblok jare kan. Rumake dhisik ngono lho, Pak. Nyuwun sewu kok, mboten amit-amit, amit. Oh, monggo, monggo. Monggo, <laughs> monggo. Monggo, rumane tak nang ngono kedengkulmu anu lho. Nek kok angel iki nabrani angel, Cuk. Ya ora kok angel. Lah kok amit-amit tak krungu ta. <laughs> Sampeyan kuwi sing bingungke, Pak. Iya, tuturan oh, oh, lho. Iki arep nyebowo aku. Oh, diangkat, diangkat aku ki <laughs> danyangan. Oh, karo dagang pesok. Nggih. Sampai nggak terima asma sinten. Kula Pak Santolowo. Napa ne? Pak Santolowo. Tes mundi? Kok kumat dadak iki. Nggo sewu. Kok oh, lha kuwi apa? Napa? Megeri, Dok. Lho, dilap. Lha kok pengko gila. Ada nek kok ono klisi ngene iki. Waduh, ngene iki. Wong iki tak pateni iki. Eh, sih, sih, sih. Kok ngerasani toh? Mboten mboten ngraosi, cuma ngi ngomong ijen. Sinten nami sampeyan? Santolowo. Oh, Santolowo. Oh, Kok apa ati kae nang? <laughs> Budi jebas. Sampeyan mambu? Nggih. Mriko ah, lah ya ide lho. Mambu. Wow, ayah tak nama kos noto lho. Masa ini dok, mambu kok. Ini omongnya guna awas kan. Awas kan ya. <laughs> Hmm, hmm, Awas seneng gak gak. Soalnya itu tak jejak gedung itu kan. Atuh. Coba ini. Foto lagi. Foto lagi kayak bambang. Lah, wis kanca kanca timbang karo Rauh sama mriki wonten paribaos napa? Paribaos. Nak mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampeyan niku. Nggih. Kok paribaos niku? Niku tembung napa niku? Oh, wonten anu wonten ta dalipun napa? Lah, wonten perlune napa? Ah, nggih wonten perlune napa? Ngeten nggih, Pak. Niki kula mriki niki badhe nglamar sampean. Yo, yo, oh. Iya, Pak. ngamar takon sik kok ngamar sampean kok kudu aku kek kuwi. Lho oh, ngawur ae. Lah mau piye to, Pak? Ngamar adik adik kula. Nek ngomong sing genah mripate kok benek. Mripate kok benik. Anu, ngeten nggih Pak, anjing. Ngeten iki dadine ampun anu iki anu sing Kok ngomong tak berem kaya ngono iki. Aduh, cek tempat ini. Sampai terus saya gadang. Loh, Napa le? Pendidikan kagangan. Nggih, tunggal. Oh, kula mboten kalang kok temenan iki. Nggih, kagangan iki tunggal. Lah niki kelesan, Pak. Napa? Kula ngebun-bun incing Jawa Son. Lho, metu payung nek. Timbangane kudang metu payung, ngoten lho, Mas, nggih. Kok sampe kula incum. Wah, repot iki mau incing. Tapi enggak usah lah, tak teles. Wong ngerom ngono. Oh, kese mboten tembung kula niku ngebul esok enten bul terus jalukan konten buat lah terus pun pari basani oh pari basani gitu bang bang bang tadi ngelamar anak itu dengan anak ah, Lho, kok suka kendelan deh kendel untuk di Jawa ini mana sana mau daya benar Lah nek sampe macan kula mboten wani. Oh nggih nggih nek sampean ngajeng anak kula. Lah niki angsal sinten? Angsal adik kula. Lho, anak anak kula. Anak kula. Iya, anakku lho, Pak. Iki anake iki anake bojoku. Lah nggih, nek ngomong digenah. Anak kula sing bareng. Pun kesusu, bojone kok garu lho, Mbak. Ya, mboten, Pak. Eh, lah timbang kesikut nggih nak kesusu. Oh, nggih nggih. Dadi sampeyan nglamar anak kula niki. Nggih. Sampeyan kantuk apem. Anak kula. Anak sampeyan. Anakku. Sinten namine? Sampeyan safari. Nah, naik lali, naik lali. Sopo sing rusak sing sok daftar nak niki? Oh, nggih, safari. Iki sing ketengen iki. Tapi Joko, ono tugas terus kok, Pak. Ono nate kendri yo. Tapi nopo nang mbak? Lho, lho, lho, sok punten lho. Tugas nopo, Pak? Lho, bakeng keliling golek penilik. Oh, penilik. Nggih. anu kepala sekolah nih, kantor kantor ya. Boten. Lah penilik apa? Nilai tegasan sing jowo-jowo niku. <laughs> Eh. eh. Bandung kesan mau <laughs> Bandung. Satu mau Bandung, gua salah jadi temenin rek. Yo, apa iki? Boten niku biyen, iki mboten sak iki mboten cukupan. niku pun mengingsapi. Sebab wong niku kok nek semonten nggih. Nggih, nggih. Biyen koyo ngoten sak aja ngeten ya. Nggih, dadi ono nggih. Nek ngoten kula trami lamaran sampeyan. Nggih, nggih, nggih pokoke sepuh padha sepuh, rembugo kun dadi monggo dipun ngarak. Oh, nggih, mangke nang apa kula kepareng nggih. Monggo dipunjuk, monggo dipunjuk, monggo dipunjuk. Napa niki dipunjuk? Kirang napa nggih? Ora ana apa-apa ya, nggih. Nang ngono bali nggih. Monggo monggo monggo. Sok kapan niki, Pak? Sok ding minggu. Isak sak ning ngenteni apa, isak bengkel ratus napa dipersingkat apa wong. Oh, nggih, nggih. Nggih. Monggo monggo monggo. Bareng-bareng nggih. Wis, perkara anak apa jare aku, aku wong tuane rene. Yang penting tak atur mburingku. mapo sing ngrasakna keluarga iki mosok tunggal sak petarangan iso gak padha bapak potongane ngono tukur kuru ngate emak yang ngono kecentet pertolong ganteng kuning aku dewek tau iki opo salah kaitane ta ya opo bapak wis repot iki Loh, oh eh. duwe padane peset ae kon dilih ngono ngarep mah lho wis sandung-sandung. Mulai <laughs> kare apa sih Coba tak pikir nang sak keluarga lek sing padha. Eh kok gak perkara iku sing penting aduk. <laughs> Gara-gara campur no ae. <laughs> Apa sih penting ngurus apa? Lah ya apa sing dipangane serba kurang dek no Coba iki gak kliru ta ora ono sing dipangane serba kurang. Besok eh, besok ini soge. Sama ya apa perbedaane mangane cece. Kon iki nek gak siap salem Iya. Aku nek gak bistik Maik nek gak sok mau bapak iki jawut. Coba ta. Gak repot anggone jawut iki. Iya dilepakane jawut nyucuke gak pate anu. Rumahane ono bekas ta men. Tekan jar. Aku goleke peno. Lah kok njal takon golek. Aku golek riko. Golek anu riko kan. Ah <laughs> golek sampean. aku ya. Heeh. Apa? Ini yo. iki aku dikongon ngeri-ngeri apa sih ngeri-ngeri kok apa sih ngeri-ngeri kok apa ngeri-ngeri kok istilah ngeri-ngeri kok apa Kongon ngempuk lho ngempuk lho apa yang anu ta anu perlu nih aku ngeri <laughs> iya dikongkon ngomong penosok huyur e. ya lho kok iya bener lho aku ngeluhi gak ngeluhi kok rusak ambil aku tapi bapak itu dijatuh Oh, jatuh rasamu apa jatuh? Darah kene disungkan wong lho, lek mergo menung luyur terus bapak jatuh namane. Ya aku mursal ngono ta. Bapak disimpani uang dari kini. Wah, wah, dari kini kurang suruh pergaulan nih, macet di kerabu loh. Ya, kak ngono dulu, bapak lihat mentu nangin bong, bong, miring-miring kabeh. Miring, bapak tau gendeng. <laughs> Ya, kak ngono, Ya, mereka pernah, pernah gak tau mulai. Terus lu kerdu, ngomong-ngomongan. Kak film mulai, turu-turu no. Sawah-sawah, itu lah. Karena orang suka turu sawah. Kan aku segala kabar lo. Oh, kamu lu mulai, gak bisa meremo. <laughs> Latihan, tapi tak dia tahu Ya gak apa-apa, lek perkara bajar gak ono eleke, pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi ya mulia ya. Bapak lho ya apa sih? Mulia pejapan no sing bapak ya diseger. Wingi ono surat, ono surat budak. Terbudak. Iya, dikirim iku ping wae. Mawur, pimpinlah anak anda ngono. Tadi bapak isak ingin jungkel entok mas. Terhitung kawan kawan pimpin isan. Luka, mas. Benar tak aku jujur. Wah, lu jujur apa lo? Lu iya kan tahu. Kau orang bengi kak mulai. Kau dia coba. Lu kalau di ponarare. <laughs> Ah, Ngawur. Ya ngono kok. Ya dicak delok sirat kono lho. Ngene lho. Lah kono kasih dirapekno. Ya apa? Dirapekno. Dirapekno? Iya. Wah wah wah wah. Lah terus ya apa? Gelem ta gak? Oh, gelem gelem ya apa sih kon iki? Bapak iki kadung lamar ditrimo ada. Lah sampe dhewe sembarang iku ya. Nek jane rapekno anake aku ditarik dhisik. Lho kono gak gelem. Tantang utawi aku ya emoh. Gak gelem. wah wah. bawaan aku mbok wong wedok benci kiwur-kiwur dano ada winginane ngentur narek rambi abang apa wingi iya iku dah iya iku lak yu jalur nemen iki nem kaya nuruto arek ayu jare mah sakawine lho Kasung gegah saiki arek. Aduh nyambut gawe kawin enak. Dinomane teko gonge teko panjake teko arek. Ya salahe dhewe, cuma izin durung metu. Ya wis muga muga gak metu. <laughs> Sik kan anggap ngono lho. Lho gak ngono iku sik jeluk kasih metu dari Pak Lurah sing wak lura. ngono lho. Wis aja maksa sik wis. Eh, bapak kon lakon dhewe. Lho bapak dilakon dhewe ya mbek ibu. <laughs> ngawur ae. Lah terserah aku mau kawin kok. Bapak rene lho, bapak rene lho. Wis tak kanan, Pak, engko aku tutno. Duli ana bapak ana mak tak peduli lah. ngono, kaget penuh sekali kawan ditep kawin win. Ngono iki apa? <laughs> Ngono iku. Pak, ini orangnya, Pak. Ya, aku rosu baca dulu sih ya. Kilo untuk Nah, kyo apa? Orang mulai-mulai nganti kangen loh aku ki karo kowe. Iya apa? Apa sih? Wong lanang itu bagus, tapi sih kamu lagi apa apa bang? Ibu ngelayung, bapak ini lo ngenes sih lo. Wah, aku orang Hai Lapo. Boleh aku lapo. Itu lho. Kandani parang ki mau. Aku pikir wis kudu menang becak. Iya jadi kesel, kesel aku. Karang iso ge. Nek apa-apa yang becak tak tebas. Hah? Wis tak tuku becake. Oke, becak seluruh kae kok tebas iki. Iya, ngono iso ge. Iya. Ambil apa? Lho, kowe iki tak kowe kata kawin iki. Apa? Kowe. Wah, cocok omongane adik. Aku nek kalimo ketemu. Lho kok emoh piye to? Tanggal ono, Bu. Wong mau mahi kepenak besuke iki. Wis nek mau iki parti jen sak terus lak ya. Terus bandane lho apa, Mak? Wong kene iku. Lho bandane apa ya? Wong hmm. tuwa lak ya tanggung jawab ya. Hmm. Ah, mah mah. Lho bapak wis gelem kelangan sembarang kok kono gelem rabi masih kelangan sikil gelem. Lah kok iki bangetan Pari Paribasan, Pak. Pari Paribasan sikil bapak Pari Paribasan sapi dicolak kelangan titik lah gak apa-apa. <laughs> Apa kok apa kan aku kok ujo-ujo. Mau lho aku lho. Dari mana nek wong suci. <laughs> Kan kalau kajani. Kan aku ngelamar ame sapa? Lho, mas Masan ibu lah akeh. Akeh pancen. Hmm, iya, Mas Tanto, Mas Juari. Enggak kabeh mas-masan. Iya, sing ora ini karo Mas Heri. <laughs> Ngomong. Wis nurut ta, Cak. Wis lek ayo aja gelem ngono lho. Gelem ya le ya. Aren ah, kok. Aren di? Anake Pak Basman kae. Are sing teko kampungan iki. Oh, Pak Rung durung lho peno mbare ayo ayo ta. Oh, aku niku. Arek perning ngono lho Mojokerto. Kon jomblang kan padha bapakmu kon <laughs> kecondang. Padha mbok bapakmu lha bapakne sapa? Ha iya padha bapak iki. Ya kowe tak gedekne kuwi ora gedhe dhewe lho kowe Ya bener. Bener sing ngoni, Pak. Tapi nek sifat kuwi gak bener lha apa di Bapak di sifat-sifat bapak sifat kuping. Ha iya salah penuh kang lamar iku mengetahui aku, Pak. Aku anak penuh sing mbarep ta. Aduh, oh, kecil dong kuat ya, tidur. Nah, berarti payu piro, kota kali kerusak. <laughs> Paling lo jagal lagi. Kakaknya gak film. Kok ada kurang ajar nih, Iki Ini kan ya jadi, rembukannya jadi. Rembuku istirahat. Mas, ini karo wong tua. Rembuku istirahat, kan ini jahe. Pokoknya tetep mau gak gelem kawin. Tetep gak gelem, tetep ini gak gelem. Lek pernah kudu gelem. Tetep gak gelem, mau tetep aja bojo. Mau kali ya, omong kamu nyerekal lah ya. Kenapa ini gak gelem mau kawin? Gelem. Lah ngene iki gelem. Oh, iya. Cek gelise male bareng aku masuk ora ngene. Gelem lho, wah gelem anak. Ya ya ngene, aku gelem gelem tapi tak delok di Yo guyu ya guyu mar mang. Heeh, ayo ta. Delapane, delapane. Yen delok dhisik ta delok Mulus tangga ngono lho. Mulus yo petik ta. Yo kang ngono nek arek iki dik Bapak wis gelek nom-nomane paling kurang ajar bapak piyen. Wis seru arek ayo lho. Eh, apa? <laughs> Loh, sindel lah bapak wis arek wis Aku nama-nama kurang ajar. anak ini pakai nado kemu aku. <laughs> Loh, pe janda, aku mau nek janda. Ora kawan. Kawan. ibu lho. Iya ya, Bu. Ayu, tenang. Oh. Iya. Wong Apa? Sikile <laughs> Pak, semua Pak, apa Pak? <laughs> Ora iki dipele sing jangkep. Iki lho fotone iki lho. Mbak, iki lho fotone iki kan. Masa kok Fedri? Kok rupa digital. Iki ra digital. Oh, digital manis ya. Iya sing iya sing iya. Iya. Temen ta? Delem Iki sing ndiki tanggane. <laughs> Wah, kartolo iki. Fotone gak ana iki tanggane wong kono lho. Lah kenapa mbak fotone tanggo iki? Wis ta mesti ayune wis ya. Ngono ta, Pak? Iya. Pak sepuran aku muni bapak kurang ajar mau tak baleni maning. Dianggap wong nom wani karo wong iki. <laughs> Ya aja kaya ngono to. Anak anak dituturi aja. Lah iya. Sopan lah dipake. Ya wah, engko dianggap anak iki wani karo wong suwir lak repot ta ya. Lah iki apa? Ngarak-ngarake pakaian iki apa? Wis adate dadi kemarten iku dudu lengkap lho, Pak. lengkapi pisan. Sepatu, eh? celana, meja. Cek-cek tok sepatu. Oh, kayaknya cukup nang ngono. <laughs> Ya tapi paling. <laughs> Kono tumun lo kemantan cepat tubal. Wong tuwe kok bisa aduk mbok dibal. Oh iso aja iki. Ora ora arek sepatu sing apik. Komplit pakan mantan. Ono sepatu roda. Sepatu roda. Mantan sepatu roda api. <laughs> Iya sing ngirno balapan. Kok itu bisa lo diarani sih? Kalau di barang. Tapi kudu diiringno wong akeh. Komplit pancak setel, pakai jaran. <laughs> Tak gawe tapi nek gawe. <laughs> Lho nek penuh gae, gawe yen. Gagal komplit komplit. Kalau roci nek ku gawe lek gagal yo jam tembok kok kalungno kabeh. <laughs> Iya. Tangan perapatan ngale. Ayo ngarai. Ayo ngarai. Ayo ngarai. Ayo ngarai. Ayo ngarai. Ayo Ayo kuciwa nak temen ya tak temen ku gak tau bergaul mbak uang mbak pak opo sih kok gara sih teko lo lo gak butuh uang gak teko gak opo apa yang penting ijabmu jasih lo lo ah lo tuan ya tuh ini ini gak ada banjar kayak ada ya pak celuk tuan deh Wis kan kok ora dayo situ gak kok. Wis aku martabak. Waduh, ya opo aku celuk tuan. sing ada sama kula nak niki jane nggih nggih kumanten kula niki anu adekne manten oh jaler nggih oh adek manten jaler nggih jaler manten mriko jaler Waduh kendengar ya. Lah dia dari mana? Iki asline mriko jaler. Nggih nggih. Kuwi mriki jaler mriko anu lah. Oh, ngawur ra ya to. Niki anak sampean. Anak kula niki. Niki kumanten iki. Sepi, Pak. Nggih, Trenduki. Sampun pira, Pak? Sampun gelem. Sampun iku dalu teko meneh. Kok sampun nggih nek teko kabeh wong ta. Iki anu sing ngarak 600, Pak. Nggih cukup ngono. Kok gak cukup robo mak iki. Kok cukup kok ben ben sak entene. Oke, oke, oke. kulo susul nggih. Nggih, cepet-cepet lho. Pun pun pun kuwi. Nggih, giro kaset apa giro biasa, Mas? Giro kaset Pak biasa. Nang kok niki mana? Tip. Nggih, cek anu titik mangane sing Joko. <laughs> <laughs> Wah, murah eh. Oh, udah gaptit nih, gini udah gaptit. Kematen, Kemateng tepuk, kematen tepuk lah. Lu gua sing tepak, sing api. Pangan yang aku lancang, sing api. Dulu ini sopan, nah. Iya, iya, iya. Bangga, bangga, bangga, bangga, bangga, bangga. Waduh. Ira eh, nih kita ya, nih kita ya. Bangga, bangga, bangga, bangga. Oh, pengiring ini, gini. Mata nih. Don? Manteni. Kono ngawure kan. Eh, ayo kita ke manteni. ngaku aku manteni. Lho kan mburi lho. Kan bapak pecinta-pecinta. Ate wong bingung rupane rek. Duh! Iki ke manteni tuh. Aduh, Mas Onto. Eh, eh Mas Manteni. Besan ta jumbritan. Mboten. Engko pun besan. Lho. Nggih, sampeyan ngomong ngomong ngomong. Monggo, monggo. Iki kemanten lanang. Oh, nggih nggih. Oh, sampe ngiringi. Nggih. Sekarang kula sokran. Oh, sokran nggih. Nggih, pengiring. Nggih, nggih. Kula dukukupan. Wah, yo ya takno. Menawi ngaten nggih, Mas. Nggih, nggih. Monggo kemanten jaler kalau kemanten wedok ditemokaken. Oh, nggih, nggih. Lha, lha. Anu, ditemokke, ditemokke. Ayo, anu. niki mantan lanang. Oh niki dah. Nggih. Okay. kok ngantar orang kecokan jaren? Loh, kecok. Loh, boten. Iki ngono le. Omah oh, mertuamu. Oh, iya tidak. Mana? Gane hmm, mertuamu. Pak. Iya dah. Wah, wah ngawur. Ini mertuamu. Iya. Iya. Oh iya, ini kakak lebih cewek. Kula mantan. Nanti kita mau Niki. Iki, Pak. Iki. Iki. Iki. Iki. Iki. Iki. Waduh bener kuwi apa, Pak? Cek nemene penak penyiksa batin kuwi. Lho kok ngomong piye, Pak? Aku lek anak wong sugih, sih. Iya. Lah arek ayu-ayu sing ngelamar antri yo gak gelem nopo. Heeh. Kok penono lek arek kaya ngene iki? ya, kok kok kok kok kok seimbang ambek aku, Pak. Lho, eh, iki teku. Wah, nek ngene mau. Lho, ya. Yo. Kamu, kok kemantan ora kecewi, Pak? Kenapa? Kenapa? Kau udah kemana udah kecewa. Ini kau ngapain malu? Kau ngerti pola? Siki balik Oh, kau di sini ono pak. Kau di mata aku. Bila, bila. Hmm. Nah, ini jelas. Sampai buatan tanggung tajam. Buatan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab, Pak. Nek ngeten aturan iku oh, isis. Isin. Oke, anu iki kudu suka ambek suka ambek suka. Oke. Lha iki mapane mboten jarak kula. Loh, kalau sih. Kemandar ditemukan anakku dicelokokan. Bukan, le, iki le, iki. Sama muring-muring muring-muring pun nyelentik, Pak. Bukan nyelentik, Pak Muri. Mantan wedok ya adu-adu, dicurungkan cari dari dinyurungkan. <laughs> Bilang kok aku. Wah, dijulukake. Iku mboten dijulukake mben dijejak. Cacak niku mlayu lah niki Nah, Lah ya robo-robo tapi ana kecil kok ya. <laughs> Mboten ngejot. Iki sing salah panjenengan niki, sing salah baca. Bapak iki sapa? Bapak, bapak. Cacak mboten ditarik moro-moro kengken ngarak. Lah niki ya napa? Napa, Pak? Yo ngene lho iku ya nutup ana kuwi bapak karo ibu. Nang gedhe. Heh? <laughs> ditutupi. Nah, ditutupi apa kok gecek ya apa? pak terima Pak Dorong-dorong wis menghina kalau ngono. Lho, lho, aku ngapun. Kalau terima gampang golek terima. Jadi nang kali mas. Saya iki apa, Pak? Saya iki Pak Kowe wae. Iya, Pak. Hmm, kowe wae. Lho, lho, sampeyan. Iki turunane wong apik, turunane wong edan. Turunane wong edan sampe. Lho, sampe piye? Sampe apa? Sampe kok. Oh, bingung. Sito, nah, iki dah. Kenjo iki lebih. anak kula sing. Ngono, lek panjenengan aku lagi ya. Aku tak langguri sik adus-adus sik. Ya, ya, ya. Sampe masih ngono. Yo. Eh, eh. Nah, sik. Lanang ini pun kenang, gak? Berarti, eh dan ganti nih. Asik nih kemanten lanang nih wow. Wah, aku bagus. Jadi ya, saya kisah penting. Ayo, kau dari kemanten nak? Ayo, kau tengah Ayo, masuk, masuk. aku wis tau gawe wirang wong tuwa ngene. Wis wis wis wong tuwa wis akeh di pek turune maneh. Masa anak dirabekno arek kaya ngono iki lho. Coba ta. Padahal kanca ku golongan sing wis blater-blater dolen arek desa ngene apa. Ngawur ae bapak bandane entek akeh. Wis gak mager urusan gapit gak nyegeri dari penyakit. Bapak belanja ya bingung masa apa itu? Waduh, itu mereka bingung. Eh, Dek. Lan apa, Mas? Kok mesem-mesem ya, Mbakan? Iya, biasa ae wong lanang nek nyapa wedok kudu ngene manis dhisik ya. Ngetokno kemanisan iki. Iki nek majuri lah, majuri aja dado. Mumpun pireng kok masih mbuk mriki. Oh, saiki ngene ya. Kan apa? Ada melok takon, mamun ndi? Niku lho celak. Hmm? Lah ini. Lah tertek. Jembatan. Nggih. Oh. Kok sampeyan ngomong jembatan lho? Iya, jembatan. Lah tertek. <laughs> Iso aja jembatan tertek padha ae. Saiki ngene, kok mangi jeneng ae? Nggih, nduke blonjo. Oh, blonjo. Nggih. Iki kesempatan iki. Ayo, melok aku. Ayo melok kok melok sampean. Wis ta, ayo melok-melok lho, mlaku-mlaku lho. Mboten ana apa kula bendina mlaku. Tak tuku-tuku kono, tak tukokno perhiasan opo sing kon karepno, ya. Lah ngopo sampean mbasakan kula niku? Lho, gak apa-apa. Dasar kono. Aku cinta kowe kono. Cinta lo tengah jalan itu yeah. mau lan apa? Kontakku ya. Mboten, Mas. Pak aku, Pak aku. Iya. Ayo ae. Wis ta. Aku gak kok nah ayo kan seimbang. Kulo ning ndek bojo kok. Wis temen harus gak percaya kan ndek bojo. Wis gak percaya. Malah kok cek gadis kan iki. Nek aku mboten kok betah surat nikah e. Ayo ta, ayo ta. Men ayo ta. Iki lo cinta. Ayo ta, wal dilo ae. Ya, ayo. Aduh di jumali jumali jumali ayo gak kebian gayar ta oh kok niku lan kan niku dulur nem wani betul apa kenapa aduh de ayo dengkul sampai niku ngantem yo ngantem aja nyadu pinter kan niku yo apa iki nu bojoku Hah? iki bojoku wis cilik guyon lho ya niku pas lah iki lak jane tadi manten mbek penobian penobak gelem layu iki kok tobrek sampe jungkir balik terus aku nebus wilane bapak aku dikon ganteni lare ayu ning ngene dibandani lek wis ditukok norok koyo putri koyo kate di oh aku aku orang ajur <laughs> wis kan iku ngalah wae kon iki dulur nom tuwa rapi dhisik sing awon nom kari <laughs> iya Lah biyen saiki kok gelem. Iku mah ya tak antem wangi ngomong. Ya apa <laughs> sampe untuk rompal ngene. Mama Pok, bapak. Apa lah apa iki? Eh? Pok, Apa iki? Oh, wis ana iki. Iki apa? Aduh. Lu gawe wirang wong tuwek. Eh? Ya, sepurane, Pak. Sepurane, sepurane. Mak, sepurane, Mak ya. Sepurane lah iki dong apa? Lah iki ngopo kok gresikan? Mari tak antem pindho. Iki lho adik lho. Tak rungu kok. tak antem gak ya. Suaren. Pantep iki yo. Aku meneng-meneng. Bener, bener ajar. Kok iso? Kok meneng bolone ndi meneng? Bolo adikmu. Ora karo salah ta. Pak, kan bojoku iki kudu, Pak. Nah, kuwi. Eh, kan bojoku iki pete. Bojoku dodo. Iki bojoku lah, Bapak. Bojoku kertas, kok sampeyan mboten korong kalih kula kuwi. Iki nagimu. Sing tak tarani kok lho. Wis sing ora gelem kae kowe kowe ayu to? Iya. Kowe mau kowe tak jajake karo adimu kan to. Iya kan nek kowe ayu. Ah tak dandani kok. Ya saya mau tarabine. Iki entek aku piro iki? Wis aku apa omah kok piye kok? Pak, kena penuh ngalah apa penuh ngalah? Lupa aku sih ngalah. Wale, lu aku jadi ibu. Ade ngalah ya. Wes kowe terima, terima terima no. Iki panjeneng tak kadung oleh adikmu, hmm. kowe kudu terima. Kowe ngalah. Oh iya ya, tadi kowe dikawin adik ya. Iya. Wis gak apa-apa sik, kawinin sik. Nah, Sama dikawin kok. Terus aku ya apa? Eh? Terus aku ya apa? Ya kowe sik kuwatir jane bapakmu aku jane ibumu. Pak, penuh. Kuwatir. Bapakmu ki wong dater. kenalane ki wakeh, terus kaya anak sing ayu-ayu, sing manis-manis. Tapi ah. nek sing kaya ngapa iso? Wah, aku nek arek sing lebih teko iki aku mau Mas. Sama matur karo bapak lho, matur. Kok Aku kawin ae, kawin. Kok kowe jare bojo? Ya, pokoke ngluwi iki lho, bakal bojoku iki. Wah, anak perkara luwe ayune kliwat temen wah sikale kemurung iku jaluk aku pak cocok pak ya jenenge CC sapa jenenge Susilawati lah cocok cocok cocok oleh safari ya cocok hmm. kok seneng tenang ah, kok main dia main Eh, omae ndi? Omae lho kuwi. Oh, iki jam ngene ya. Sejak. Ah, wis cepak wis cepak. Niku di gawe ran wong tuwa lho. Gak, gak. Kuwi tekan tresno tenan. Bisa piye? Nek arep bocah gelem. Gelem, gelem. Gelem, gelem. Nek mati. <laughs>